zadnji hadis u poglavlju mi svaka jedno kratko predanje koga prenosi Ebu Musa Elešari radijallahu ta'ala anhu u kome kaže Etejtu nebije sallallahu alaihi wasallame وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع Kaže Ebu Musa Lešari ome hadisu, došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallam dok je čistio svoja usta sa svježim misvakom. Vrh toga misvaka je bio na njegovom jeziku pa je govorio u, u, kao da želi da povrati. Kao da želi povratiti. Ebu Musa Lešari nismo se još susretali sa njegovom predajom od početka, znači hadisa onda to lahkama. Ime mu je, kako, ko zna? Ebu Musa Lešari, kako mu ime? Ime mu je Abdullah ibn Kajs. To je njegovo ime. Ebu Musa je, znači, kunijet njegov. Majka mu se zove Bintu Wahb ibn Ali. Vabijetu Bintu Wahb primila je islam i umrla je u Medini, radijallahu ta'ala anha. A Ebu Amir i Ebu Burde i Ebu Rehn i Ebu Musa, to su četvorica braće koja su primila islam u jedno vrijeme. Zajednički su, znači svi skupa primili islam i svi su ashavi. Islamski učenjaci se spore oko njegove hijđre za Habešu. Bio je namjesnik u Basri nakon što je smijenjen El Mughira ibn Šobe kao namjesnik. El Mughira ibn Šobe, sa njim ćemo se inša tala susresti narednog puta u hadisu o potiranju po Pa ćemo govoriti kratko o njegovoj biografiji. I ostao je namjesnik u Basri sve do početka hilafeta Osmana radijallahu anhu kad ga je smijenio. Pa je otišao u kuf pa su stanovnici Kufe tražili da im bude namjesnik u Kufi, pa je dozvolio Osman radijallahu anhu i ostao je u njoj sve dok nije ubijen. Prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallam 360 hadisa, 50 se nalazi kod Buharije i kod muslima. Bio je jedan od najboljih učača i karija Kur'ana, Ebu Musa Rašari, na koga je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao da kad utite mizmaren min mezamiri ali Davud, data ti je ovdje u doslovnom prevodu frula, od frula porodice Davudove, ali ovdje se misli na lijep glas, misli se na lijep glas pri učenju, pri učenju Kur'ana. Koji je još bio dobar karija od ashaba? Abdullah ibn Mesaud. Koji je bio još bolji? Ubej ibn Kaab. Bio je najbolji ashab, najbolji je karija bio od ashaba. A pa međutim, Ubej ibn Kaab, ibn Mesaud, ibn Abbas se to znači bili, bili dobili su ove karije, jel? Omar kada bi sreo Ebu Musa Lešara govorio bi, kaže, podsjeti nas, podsjeti nas na Kur'an, pa bi mu nešto proučio, pa bi mu nešto proučio iz Kur'ana. Prenosi se da je poslanik sallallahu sallam kazao Allah magfir li Abdillah ibn Qais zembehu u edhilhu mudhalen kerima gospodaru moj kaže oprosti Abdullah ibn Qaisu to Ebu Musa Lešariju i uvedi ga u lijepo, u lijepo boravište. Allahov poslanik sallallahu je posebno pohvalio stanovnike Jemena iz njegovog plemena kazavši da su oni od njega i da je on od njih. Jer su oni, kaže, takvi kada im ponestane njihovog imetka, onda prostru jedno platno i svako što ima iz svoje kuće donese i onda to podijele na znači broj prisutnih članova. Pa su tako dijelili znači bratski svoje imetke, pa je poslanik sallallahu alejhi zbog toga kazao da je on od njih, a da su oni od njega. Spominje se u predajama da su oni prvi koji su uveli rukovanje. Kada šarijuni znači da su prvi koji su uveli rukovanje. Znači da se ljudi rukuju. Oko njegove godine smrti ima šest različitih mišljenja, kaže se 42., 44., 45., 51., 52. i 53. Znači da šest mišljenja se različili islamski učenjaci, kao što se različili oko mjesta kabura, neki kažu da je u Kufi gdje je ostao znači namjesnik, a neki kažu da je bio u Mekki kada je ubijen i tako dalje. Uglavnom u svakom slučaju samo znači mjesto kabura nije toliko, nije toliko ni bitno, jer mi ne znamo mjesta kaburova poslanika ni jednog osim našeg poslanika Mohameda sallallahu Kaže ve sellem. te nije da se ne zna 100% je li da se kategorički može tvrditi da je kabur jednog poslanika osim kabor osim kabur poslanika Muhameda sallallahu alaihi Tako znači da to samo po sebi nema neke, nekog, nekog posebnog značaja. U ovome se kad kaže došao sam kod poslanika sallallahu alaihi dok je čistio znači usta sa svježim misvakom. Pa smo govorili da je bolje čistiti usta sa svježim misvakom jer tad se postiže postižu se dva cilja. Dobija se sunnet praktikovanje suneta i dobiva se drugi cilj, a to je znači da će biti čišćenje efikasnije. Da će biti čišćenje efikasnije. Kao čovjek kada bi čistio zube sa samo četkicom, na primjer. Iako smo kazali da je mislak bolji od četkice, čisti čovjek sa četkicom, ali bez paste. On je očistio, no međutim nije pravi cilj postigao, jer pasta bolje čisti. Tako znači ovdje kada čovjek čisti sa svježim svakom, sa svježim svakom biva znači čišćenje kudi kamo bolje i efikasnije. A kaže vrh mi svaka je bio na njegovom jeziku. Pa je kaže čistio i govorio o, kao da želi povratiti. Kao da želi povratiti. Ovaj, ova predaja je došla i u drugim verzijama u kojoj se kaže pa je govorio a, a, ili ih, ih, ili uh, uh. Došla je znači u različitim verzijama kod Ebu Davuda, kod Džeuzekija i kod drugih da su kod Ebu Davuda i drugi da su govorili znači da su prenijeli na različite načine ovo od poslanika sallallahu alejhi Kao da želi povratiti, znači nije kao da želi povratiti, da je želio povratiti, nego znači glas čovjeka koji izlazi kada se znači nešto stavi duboko u njegovo grlo, onda čovjek znači ima poseban poseban glas. U ovome hadisu je dokaz da je legitimno je da je dozvoljeno čovjeku da mi svakom čisti svoj jezik. Ne samo znači usta, nego jezik. I ovo nam sigurno ukazuje koliko je pažnju islam pridao čistoći. Znači da čovjek čisti ovaj, kako, kako svoje zube, tako i svoj jezik, tako znači da bi e, imao, da bi bio što čišći i da bi što e, imao prijatniji miris iz svojih usta. Neki islamski učenjaci kažu da se usta čiste i zubi poprijeko, a nije uzduž, samo poprijeko da se čiste. O čišćenju zuba, znači ili usta poprijeko, imamo nekoliko hadisa. Imamo hadis Ata ibn Abi Rebaha, on je mursel hadis, kaže čistio je poslanik sallallahu alejhi ve svoja usta poprijeko. Bilježio je Budavu da li je hadis slab. Znači mursel ima jednog slabog prenosioca. Isto tako hadis Behza ibn Hakima, da isto poslanik sallallahu alejhi ve čistio svoja usta poprijeko, nije uzduž. I Rebije ibn Eksema, i hadis Ajše i drugi, ali svi su ovi hadis slabi. Da je poslanik samo čistio zube znači popreko da nije čistio uzduž. Čišćenje znači usta je dozvoljeno ili jezika, bilo da je uzduž ili popreko. Kako god čovjek da čisti, da očisti, lijepo je i pohvalno je, znači nema pri tome nekog posebnog sudneta, odnosno nema posebnih hadisa koji ukazuju na vrijednost, toga. U hadisu je isto tako dokaz onome što smo govorili ranije, a to da je dozvoljeno pretpostavljenom da čisti svoje zube ili usta, čak i jezik u prisustvu koga? Podčinjenih. Ovo bi bio kratko hadis, znači, jer o propisima mi svaka je bilo riječ o priješnjim našim predavanjima. Ostalo nam je samo da spomenemo još par stvari koje se tiču misvaka, tako da upotpunimo, inša Allah, ovo poglavlje, bar u sažeto. Poslanik sallallahu alejhi ve je ashabima savjetovao i podsjetao je na misvak, pa kaže u hadisu koga bliži živno Mađe i drugi koji je vjerodostojan, držite se misvaka, držite se misvaka. Toliko je poslanik sallallahu sallam posticao ashabe na misvak da su se ashabi pobojali da će im se misvak propisati, da će, doći, da će objava biti spuštena i da će doći do propisivanja misvaka kako bliže Bujala ima imam Ahmed. I poslanik sallallahu alejhi se upozorio i ukazao nam da je upotreba misvaka plod čiste vitre, odnosno čiste ljudske, čiste ljudske prirode. Također opraštanje nekih grijeha je uslovljeno korištenjem misvaka. Opraštanje nekih grijeha je znači uslovljeno i svaka, kako kaže poslanik sallallahu sallam u hadisu koga bližima Mahmed ko se okupa petkom, očisti svoja usta misvakom, namiriše se i obuče najljepšu odjeću, bit će mu to iskup za počinjene grijehe između dvije džume. Pa znači treba uraditi skupinu stvari da bi mu bilo oprošteno. Dobro, ako ne bi uradio nešto od ovih stvari, hadis je uslovio. Hadis je uslovio, znači šta treba učiniti da bi mu bilo, da bi mu bilo oprošteno. Isto tako nema smetnje da žena koristi misvak svoga muža. Žena znači može koristiti misvak svoga muža jer se prenosi u predaji kod Davuda sa dobrim lancem prenosilaca da je Aisha radijallahu ta'ala anha uzela misvak od poslanika sallallahu alejhi oprala ga, očistila njime svoje usta i ponovno ga oprala i vratila ga poslaniku sallallahu alejhi Mi smo govorili u prethodnom hadisu Abdurrahmana ibn Aufa kada je ušao na vrata kod poslanika sallallahu alejhi dok se nalazi na smrtnoj posteni da je Ajša radijallahu talana uzela misvak i kaže se dotjerala ga. Kazali smo da je uzela sa druge strane pa da ga je omekšala pa Allahu poslanik očistio sa njim svoja usta. Znači sa druge strane, nije ista strana. Ali ovdje se u hadisu kaže da je uzela misvak i oprala ga. Zašto nam ovo ukazuje? Na istu stranu. U protivnom ga ne bi ne bi ga prala, ne bi imala potrebe da ga pere da je bila druga strana. I još što potvrđuje kada je završila ponovo ga oprala. Što kazuje da je to bila jedna, što kazuje da je to bila jedna strana. Jel to se zaključuje? Nije kategorički ovaj argument, ali se zaključuje znači tako iz predaje kao što se iz prve predaje zaključuje što smo kazali da ga je omekšala. Što će mekšati onu stranu koju je već Abdurrahman čistio usta, ali tako? Ne bi bilo potrebe znači za, za mekšanje. Pa je ome hadisu isto tako dokaz da žene koriste misva kao i muškarci. Samo što žene neće, znači u pristupu muškaraca koristiti misvak. Jeli, kao hrana. Postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li će žena jesti u pristupu ljudi ili neće jesti. Da li dozvoljeno da jede ili da ne jede. Kod onih jeli učenjaka koji kažu da ne mora pokrivati svoje lice. U jednoj predaji se navodi koja ima mahanu u svome lancu prenosilaca da su ashabi vezali mi svake za svoje sablje. Da su vezali mi svake za svoje, za svoje sablje. međutim, ova predaja ima jednog raviju koji se zove Said, koji je nepouzdan, koji nije, znači, pouzdan, a predaj bilježi Imam Kazali smo da nema smetnje da čovjek čisti zube u prisustvu ili svoje usta u prisustvu drugi, jer se prenosi kod Buharije i muslima da je Ebu Musa Lešari jedne prilike došao sa još dva čovjeka iz svoga plemena, a poslanik Salavasanem je čistio znači svoja usta sa misvakom. To je ova predaja koju smo spomenuli. Savremena medicina je potvrdila da tekućina koja se nalazi u svježem misvaku da uništa preko 25 različitih vrsta bakterija. 25 različitih vrsta bakterija i zato je sigurno onaj pasta koja se pravi za zube od svaka inšalahu ta'ala bolja od drugih pasti. Jer dejstvo ove tekućine je kažu kao dejstvo pencilina. Kao pencilin što djeluje i uništava ne samo jednog više vrsta bakterija, tako isto i ova tekućina. I nakon čišćenja usta, ta tekućina djeluje više od 5 sati. Nakon što čovjek očisti usta i ostane nešto te tekućine, pet sati djeluje. Dok najbolja i najkvalitetnija pasta za zube, ona djeluje samo 20 minuta nakon upotrebe. Nakon toga se gubi njeno dejstvo. Dok nisvak djeluje 5, 5 sati. Ovo je sve uzeto iz jedne doktorske disertacije koja je pisana, savremene doktorske disertacije, znači koja je pisana na ovu temu. Ima skupina hadisa koji imaju mane u svojim lancima prenosilaca ili su potpuno slabi ili su lažni u kojima se spominju odlike misvaka. Prvo, hadis namaz sa upotrebom misvaka je bolji od namaza bez misvaka za 70 puta. Izdvajamo ovaj hadis iz ovoga, jer neka ulema ovaj hadis prihvatila. No, međutim, ispravno je da je ovaj hadis slab. Ovaj hadis slab. Dok svi naredni hadis su puno slabiji od ovoga. Hadis, misvak je lijek od svake bolesti osim smrti. Hadis, misvak je sunnet, koristite ga kada hoćete. Hadis misvak je meni sunet, a vama nije, ali je bolje da ga koristite. Hadis misvak je pola imana, a abdest je pola imana. Znači, abdestiš se i misvak uđep i mu'min. Je tako? Hadis misvak je obavezan. Hadis misvak povećava čovjekovu riječitost. Hadis najbolja stvar koju čini postač je upotreba misvaka. Hadis postač koristi svježi i suhi misvak prije i poslije podne. Ovo kad kažem hadis, samo da razdvojima. Ovo su, kači, neispravne predaje. Hadis, prsti zamjenjuju misvak. Prsti zamjenjuju misvak. Ovisno o prstu, jel? Hadis, postač koristi misvak prije podne i poslije podne. Hadis, troje su vama sunneta, meni obaveza. Misvak, vitr i noćni namaz. Ovo se često koristi ova predaja. Da su tri stvari Allahom poslanik obavezne, a nama dobrovoljne. Da je to šta? Misvak, vitr, namaz i noćni namaz. Ali to je slabo. Što se tiče misvaka i namaza nije ispravno 100%, što se tiče, tiče namaza na to ukazuje Kur'an. I nema razilaženja je li da je Allahov poslanik imao u obavezi noćni namaz. Predaje u kojoj se kaže poslanik sallallahu sallam je čistio svoje zube misvakom poprijeko ne uzduž. Isto je slaba. Kada bi poslanik sallallahu alejhi putovao, kaže Ravija Hadisa, nosio bi sa sobom misvak, češelj, pribor za surmu i ogledalo. Ovo je sve pohvalno da čovjek ponese, ali nije šta nije sunnet, nije hadis. Jer da čovjek nosi pribor za ličnu higijenu nesmetano, međutim ne možemo kazati tako je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi Surmu, jer surma je sunnet za muškarce i za žene. Nije samo za, žene. Neko kada vidio muškarca da je stavio surmu, nasmio bi se. To je sunnet poslanika sallallahu Da se stavi i da se navuče, se navuče tri puta. Hadis u kome se kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao tri posude, u jednoj voda za abdest, u drugoj misvak, u trećoj voda za piće. Hadis u kome se kaže, poslanik sallallahu alejhi ve čistio svoje zube mi svakom i preostalom vodom nakon abdesta. U jednoj priči koju obilježi imam Ibn Đerir u svojoj povijesti u trećem tomu na 532. strani, navodi se da su muslimani izišli u jednu bitku koja se zvala Kadisije, koja se zbila 14. godine Hidžetske. Pa su Bizantinci poslali izvidnicu svoju da vide broj muslimana. A vladar ili taj vođa muslimana u to vrijeme, predvodnik bitke je naredio da muslimani koriste svi misvak prije bitke. Da koriste svi misvak prije bitke, jer će mnogi sigurno njih preseliti u toj bitci, pa da sretnu svoga gospodara u najljepšem izgledu koristeći jeli, i praktikujući sunet poslanika sallallahu sallam. Kada su ovi došli vidje, vidjevši šta muslimani rade, jedni rekoše to oni oštre zube da nas dokrajče bez oružja. A drugi kažu jedu u drveće, šta će uraditi sa nama? Kad drveće im je hrana, šta će uraditi sa nama? Pa su se razbježali kuda koji. Pa su se razbježali kuda koji. Međutim, u lancu prenoslaca ove priče ima Sejf ibn Omar Etemimi, koga su odbacili, koga odbacila većina hadijskih a neki ga smatraju lažnim. Jeli, mi da prihvatamo lažne predaje i predaje koje nemaju ispravne lance prenoslaca, prvo ovu predaju prihvatili. Da pokažemo, jeli, kako je muslimanska vojska uspjevala. No međutim, mi prihvatamo samo ono što je vjerodostojno. Jer čuo sam neke savremene islamske učenjake da spominju ovu predaju i dokazuju, sa njom ne dokazuju, već je spominju, znači kao podstrek i tako dalje, no međutim, ispravno je da je ova predaja, da je ova predaja slaba. Mi smo spominjali i neka neosnovana mišljenja vezana za, znači, korištenje misvaka, da misvak ne treba biti duži jedinog pedlja, jer tada na njemu sjedi šeitan, kaže se da je korištenje, neki kažu da je korištenje misvaka uzduž, uzduž ovako, da je to šetanska rabota, šetanski posao. Međutim, zato nema argumenta. Allahov poslanik je čistio. Kojim pravom da kažemo da je to šetanski postupak? Nemamo pravo. Kako god čovjek da čisti, da kruži mi svakom lijevo, desno, gore, dole, ne smeta sve to inšalah teala, sve to inšalah teala dozvoljeno, jer nema argumenta koji to, koji to brani. Također sve dove koje se navode pri čišćenju i svaka su slabe i nemaju nikakve osnove u šerijatu. Čak sam pročitao da neki kažu da i žvakaća guma može mijenjati misvak. Neki kažu da misvak ne treba koristiti na javnim mjestima. Na javnim mjestima u pristupu ljudi ne smeta, ako čovjek ima potrebu da koristi, inša isto tako ne, nema znači ovaj smetnje. Isto tako govorili smo da neki smatraju da ne treba mi svako obuhvatati cijelom šakom, da to izaziva određene bolesti. tome smo pričali ranije, što sve sigurno nema nikakve osnove u šarijetu, jer da bismo kazali takve stvari, znači moraju biti vjerodostojni hadise od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu ta'ala I sa ovim smo završili poglavlje misvaka i nakon toga dolazi poglavlje el mesu alel potiranje po mestvama. Pa ćemo inšalo tela u narednim našim predavanjima nastaviti govoriti o potiranju po mestvama, to je hadis al-Mughira i Šoba, koji je osnova u ovome poglavlju, pa ćemo inša Allah govoriti onda o propisima koji se tiču hadisa ili mugire i Šobe, Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa